Мозок у людини недаремно має дві півкулі. В одній народжуються задуми, інша ці задуми контролює. А у студента ж півкулі ще не сформовані, голова його нагадує недостиглий гарбуз, де насіння ще не розокремилося із жабуринням, і мозок студентський протоплазми. Які вже тут заперечення? Та цього разу професор Черкас помилився. А чим би ви пояснили те, що тепер відбувається на Україні? спитав я. Невже тільки нашою неспроможністю до кінця проникнути в таємницю ґрунтів і землі взагалі? Крім структури ґрунтів, існують ще суспільні структури, неохоче відбуркнув професор. Але це потребує окремої розмови і не під час екзамену. Згода. Радий вашій розважливості. Недовірливо примруженими очима він вивчав мене, мов інфузорію під мікроскопом. Скільки років цим очам? Сімдесят, вісімдесят, сто? Як подумати, то яка мізерія порівняна з очима тисячолітніми? Та я ще не усвідомлював тоді, що саме в мене ці тисячолітні очі. А на Україні настав голод 1947 року. В роки окупації чи був голод, чи його не було, хто б там помічав за війною. Але ж не було ні в 45-му, ні в 46-му, коли жінки запрягалися у плуги, щоб зорати поля, коли сіялося зернина через зернину, де густо, де й пусто, не так з надіями, як з відчаєм. Чому ж прийшов на мою землю цей страшний переднівок на третій рік після перемоги? Голод на Україні завжди має колір снігу. Блідий, холодний, нещадимий мор приходив на цю землю однаково і за князів, і за гетьманів, і за царів, а тепер уже вкотре і за нової влади, яка самою суттю своєю заперечувала існування голоду, страждань і нещасть, бо звалася народною владою. Та чомусь виходило так, що знов і знов у 21-му, у 33-му, тепер у 47-му тяжко ступаючи, приходила в нашу державу голодна смерть, і, всупереч усім законам, відкритим і невідкритим, саме на ті землі, які могли б прогодувати не тільки своїх мешканців, а й увесь світ, на Україну, на Кубань, в Поволжя, Воронеж, Білгород, Курськ. Матері наші звикли до голоду, бо народилися в ньому і жили в його постійному очікуванні. В коротких листах до нас з Оксаною вони не скаржилися, не нарікали, тільки моя мати щоразу дописувала в кінці. Маркусь став, як скляний, весь світиться. А брат писав зовсім інше Дорогий Миколо, як ви поживаєте? У нас з мамою все добре. Я найкраще з усіх прочитав вірш Миколи Бажана про товариша Сталіна. Людина стоїть зореноснім Кремлі. І тепер мене посилають у район на огляд художньої самодіяльності з піонерським привітом твій брат Марко. О, наш український оптимізм! Та хіба тільки український? В тому ж голодному 47-му комсомольці і молодь усього Радянського Союзу звернулися з листом до вождя народів, учителя і друга радянської молоді Йосифа Вісаріоновича Сталіна, і було там таке. Сельская молодежь, вооруженная историческим постановлением февральского пленума ЦК КПБ, вдохновляемая заботой партии и советского правительства, на вашей лично, товарищ Сталин, заботой о тружениках деревни, включилась во всенародную битву за послевоенный подъем сельского хозяйства. В дни уборки урожая и сдачи зерна и других сельскохозяйственных продуктов государству молодые комбайнеры – трактористы, машинисты, косари, навозчики, не покладая рук, трудились над тем, чтобы в короткие сроки не только выполнить, но и перевыполнить план. А в районах, подвергшихся немецкой оккупации, молодежь активно участвует в строительстве хозяйственных и жилых построек, старается благоустроить и озеленить села и деревни. Счастье нашей Родины – Счастье нашего народа, счастье поколения нашей эпохи в том, что во главе победоносного движения к коммунизму со знаменем Ленина идете вы, товарищ Сталин. В стране Советов